Mirari, zer moduz? Ongi, beste aste betez amapola moreak biluzteko prest. Gaur berdin gaude, eh? gaur nidakat kontrola. Bai, lehenengo aldiz, <laughs> endaian gaude, grabatzen. Bueno, bagurtuko ba, ditugu bebidasoa eskualdekoak, oi hartzuarrak eta infozazpi irratiari eskerrere ba, Euskal Herri osoa. Mm -hmm, da, gure webgunean emundu guzitegan entzuten gaituzte. Baita ere, egia. Gure jartzen dugunez, urdun denak agurtuak gehatzen dira. Eta gure gonbidatua zer moz dago? Osondo. Bai? <laughs> Ea, ba, mirari, e, gure asteontako pertsonaiaren bibliografia osatzeko aipatu behar dugu gora bera batzuk e, izan ditugula, ez? Orain artekoekin, mm interneten eh, informazio pitin bat aurkitu dugu, dei bat edo beste eginez ere, ba, eskuratu dugu informazioan, miren gaztañagan, aroa iturri eta goiatzela bandibarren kasuetan, baina horrengoan, ba, ba ez da olakorik e, eh, gertatu eta mhm. gainera kontua da, ba ni batzo gauean eh, konturatu nintzela ez geneukala era bat prestez, oi bezala, bibliografia hori. orduko kontuakin, <laughs> bai. saiatu gea, eh? Bai, Hoi, baina orduan gargo iztean pentsatu dut, e, hola utzi barko genukela, azken batean gure amapola morea saio honetan, Egoera batzuei buelta ematen alegintzen garelako, ez? Garko mhm. gonbidatuak eh, lan asko egin du, espaldidanik, baina e, bilatzen hasi ezkero behintzate interneten azkenengo hilabete apurrak bakarrik agertzen dira. Eta ez da, azken hilabetetan jaio den emakumea? Ez du ematen. Ez, ez, ez, ez. ez. emateu, esan <laughs> behiratuta agian, baina ez, ez, ez, norberak badu bere iragana. Mhm. eh? Hori da. Ba, mirari, kontatu gonbidatuaren iragana. Ba, irundarra da, baina azken urtetan urruñan bizi da. Oain dela gutxi arte ere, han bertan egin izan du lana, industriagune berezi batean. Adinari dagokionez esan genezake, ez dela oso gaztea, baina ez da inolaz ere adinekoa asko dira bizitzaren ekuadorra dela, esaten dutenak. Hala ere, ez dakigu hori bere kasuan horrela ote den. Familiari dagokionez, alaba da gure pertsonaia, baina ama ere bai. Baina izeba eta beste norbaiten bikote ere. Egineko sekzio buru izandakoa eta garako lantaldeko langilea ere, kazeta.inforen sortzailetako bat eta gaur egun sortun nazioarteko atalaren arduradun. Maite huiria, zer moduz? Oh, Asmatu dugu maite. Asmatu duzu, bai, bai iragana hor da. <laughs> ez dakit oparo badan, ala ez, baina iragana norberak badauka. Ba, gero neko genezake Wikipedian hause jarrita. Bai. Bai, bai. bueno, baina esan eta Wikipedian agertu esarren demostratzen da posible dela existitzea. Oh, bai. eta bai, orduan saio honi esker jendea konturatuko da. Batez ere adin, adin gutxikoek konturatuko dire posible da existitzea nahizta Wikipedian tabarrikoan eh, aparteko horriak ez bete ez da. Ba, maite, aurreko gomitak beti galdera bat uzten dio datorrenari eta goiatzek eh, onakoa, goiatz labandibarrek onako galdera utzi zuen. Bai, eta nire galdera da, ia zein oparituko liokeen amapola more bat. Amapola more bat, eh, mm, bueno, pues lagun bati, dozen emazteari da, eh, ba, oparituko nioke, baina lagun bati. Bai. Bai. Ba, bueno, aipatu dugun bezala aurpegi askotariko e, emaztea zara, edo beki esan esparruan hitzetan e, lan egin duen e, emaztea, eta guri zaila egintza egun hasi erabakitzea ez, alakoetan, ba, bueno, basiratik e, <laughs> erabaki dugu, kazetaria zara, Dai. ezaguna edo prentsa idatzean, baina telebistan eta irratian eraritu izan zara bate kolaborazio egiten, eta gaur egun ere egiten dituzu, nola, nola asizen nuen kazetaritza ibilbidea, ez dakit nondik otu zitzaizun kazetari izatea? Bueno, pues nik uste lehenengo mm, pentsamendua etorritzaidan ja, bo, irunen ikasketak egiten itun, e, eh, bueno, zene, telen maioko ikasketak eta barreko, eta ja, irungo institutuan nengo larik eh, sumatu nu, olabaiteko baiteko zaletasuna ba neukala, bai edazteko eran, eta, eta barrekoak, eta nik hasi zala pizten pixka bat. E, pentsa, ziren gai hartan esaten honak, ikasiko ditute eskuntzak, eta irakaskuntzaren alorrean, igual kokatuko naiz, baina gero, bueno, pues, nola baiteko gustor hartu nion idaztea ari eta barrek, bueno, bideratu nintzen ekasetaritza ikastea, ez? eta bueno, pues geroztik honea, eh, <laughs> hemen dago 17, eh, bueno, 18 urtekin jo ikasketak eitera, eta gaur arte. No, ikasi zen hemen maitea? Eh, Leioan, Leioan. Bai, 17 urtekin jo Leioa bizitzea eta bueno, nesta hiri batekoa izan izan irungoa naiz eta holan eh, onartu in Bilbora iritsi nintzenean lehiluratu nintzela. Osea, niretzako izan zala kasi New Yorkera iristea bezala. <laughs> Han kokatzea zure buruak eh, Granbia hortan edo kale nagusi hortan eta esatea, ah, hau da benetako hiri bat, ez? olako oroimenak ditut pixka bat eh, deskubrimenduaren adina edo bueno, bizita, bizi izan ez. Orain arte eduki ditugun konbidatu guztiak Bilborekin lotura izan dute eta Bilborekin liluraturik e, geratu izan dira. Ba, agian, bueno, ni askota esaten dutela Euskal Herriko hiri bakarra, ez? Net, bueno, hori baino beste hiri batzu badaude eh, badaude Euskal Herrian, baina benetan zentzu urbani eta hortan e, Bilbo da bakarra. eta gaina pentsatu behar zuen iritsi nintzena bilbora, laro egarren amarkadan, laro eta iruan, laro eta lauan, aur, e, eh, eh, mugimendu kulturala, gero bueno, bere ala otanen aurkako mugimendua eta referenduma, sanet eskerter mugimendua oso bizi, mugimendu alternatiboa ere bai, e, langileen gatazkak, e, Euskaldunako e, borrokak, esan ezen garaibat, e, nun mugimendu asko, mugimendu asko zen e, zegoela, ez? Eta Bilbon, e, bueno, pues, beti ere pues, burbur zegoen, ez? Eta zentzortan, bai, deskubrimendua zan, irun e, bada, baina zentzortan esango nuke, bueno, ritmo aldetikan asko ziri lasaiagoa, eta gainanik irun bizinuna, pues bueno, e, txikitako ikasketak laguna familia, beste giro bazan, ez? Eta orduan, area desenbarkatzen zara, etxetik kanpo aldiz, eta eskubritzen zu gainerako mugimendua, ez? Orduan, zentzortan, bai, pentsatzen nietzako, eta beste, beste askorentzako izango zala, olako, olako e, deskubrimendu txiki bat, ez? Bilborekin topo, topo egitea, Eta ikasketak bukatu bezain laster, e, Lanean zinen edo bukatu aurretik ere? Bukatu aurretik ere. Nik laugarren kurtsuan nengolarik, aiartan bost urteko ikasketak egiten ziren, eta e, ja laugarren kurtsuan e, egin egunkari hasi zan, gara bueno, tokiko edizioak, ez? tokiko edizioak eskualdeka eta barrekoak ez, eta orduan e, ni lehioan bizi nintzen, eta antolatu zuten hango Uribealdeako eskualdeko edizio lokala eta behar zuten korresponsala bat aritzeko lehioan eta orduan hasi nintzen ja laugarren mailan mhm. Ta geroztik eta otsaia, bueno, otsaia bitartean kazetari lanetan ibili naiz, ez? Baina hasi nintzen espaloitik, ez? be, mhm. betikan esan daik herriko kontakizunetan, udaletxeko plenuak segitzen eta tabarreko, ez? Eta ipatu duzun garai hartako Bilboko movimentu hori kazetari bezala e, kubritzea edo informazio hori ematea berezi izango zen, ez? Berez izan, horretik esaten deatelako, bueno, agian igual herri mugimendua giz, e, nolabait eh, auzo elkartetako mugimendua, tabarrekoa oso, biziz, eh, oso, oso bizirik zen gara jartan, ez? Horain ere kontuta izan behar dugu, bueno, transiziotek nahiko gertu gaudela, orain ere e, ametxe grinasko gauzak aldatzeko arlo guzitan, ez? Ez dakite emakumeen eskubideren inguruan, e, gazte mugimenduan, bueno, musikan zer esanik ez, zen ez, pixka bat e, rock erradik kalaren lehenengo lehenengo urteak, e, bai e, eh, otaren inguruan e, asekulako da mugimendu soziala, mugimendu antimilitarista ba, oso interesgarria zan, eta orduan kazetari batentzako eta kazetari gazte batentzako e, liluratzeko moduan, ez? Nik uste, bueno, oso oroimen onak ditute garai haiei buruz, ez? Bai, e, asten nintzelako nire lanbidean, bai, baina baita ere e, gazte bezala, bueno, okere izan gauza pues, interesgarri asko bizitzeko, ez, lehen, lehen pertsonan bizitzeko, ez. Eta segurazki lanare ba, oso ongeiten zenuen, ez? Maite, garan edo Lenik eginen, eginen ez gaizki hasiera no gaizki, zuek zer Ardura, ardura bat eskaini zuten. <laughs> Bai, baina bueno, ni hasi nintzenean, pues pentsatu aindikan ikaslezea, e, eh, zure ez den herri baten, kontatu inbarzu kasik egunero orrialde bat bete behar genuen, imaginatzen dut hasiera izango zala, desastre sorionez, zuk aipatu zuela pues garai hartan nola Wikipedia zegoen, eta interneten zegoen, hori guzia ez dago jasota. <laughs> Bueno, Koldo Michelenan dago, egineko tomo zarretan tabarreko, baina sanet publiko zabalak ezin du garai gara hartan e, idazten nuena, ez, ordune, eh, <laughs> bueno, gerostikan espero dut, bueno, pixka mejoratu etela usteet, gutxinez eskarmentu gehiago doalako, eta... Eta nola, nola gogoratzen dituzu egineko hasirako urte haiek? Hola, emakume begietatik. Emakume begietatik, pues bueno, egin zan, bueno, ere bai ikur bat garai hartan, eh, askapen <laughs> askatasunaren ikur bat zen eh, egin egunkaria, referentzia handiko egunkaria zen langileentzako, baina oro har e, garai hartan mugitzen zen mugi, e, herri mugimendu guzientzako erreferentzi bazan, ez? E, gaur egun agian beste edabide mota batzu daude, ez? Badago sarea, badago aukera bat enorberak norberak ere bai komunikatzeko, informazioa zintzilikatzeko, eta nik uste horrek nolabait e, bai kalte bat egiten dio, baina karo, garai hartan ez egon hori guzia, orduan bazegon establishment, no? kasi-kasi frankismo garaitik heldutako e, edabideak hor zirela indartsu eta gero egon egin <laughs> beste zer eh, ez zegoen, ez? Ordun, ba ziren informazio asko bakarrikan atera zirela eta plazaratu zirela egin zeolako. Gainerako mediok ez zuten nolako beharrik horrelako informazioak emateko. Sanek frankismo garaitik ze dosen medio horiek. e, gauza pilo bat diskutatzeko ohitura zeukaten eta ordun eginek nolabait e, albideratuzun, e, bos abotsika mezua pasatzea talen aldiz agertzea mezu periodistiko bezala, ez? Hori sordi diogu egini, bere akatsu guziekin, bere otxune guziekin, gabezi guziekin, baina eginek markatuzun beste kazetaritza mota egiteko era ez, eta sentzortan, ba, bai gazte batentzako, kazetari gazte batentzako eskaintzen esk, zizuten aukera asteko argitaratzen zure lehenengo testuak, askatasuna bat ematen zizuten gauza kontatzeko eran eta barrekoak, bueno, nik uste eh, eskola bezala e, eginek e, kazetari pilo bat formatu ditu, nahoen hasten baldin baga begiratzen, ez bakarrik kazetari soila, bazik eta e, Davide e, askotako zuzendari edo zuzendaritzako estafetan dauden kazetariak egineko langile hoi asko topatuko ditugu eta erakundetako komunikazio bulegoetan ere eginek pasutako kazetari asko topatuko ditugu. Orduan, nik uste eta horrek erakusten du Benetako kazetaitzako unibertsitate bat bilakatu zala bere, bere humiltasun oso, ez? Mm. E, klasetan esaten zizkizutenak aplikatzen zenituen gero eguneroko lan hoietan, E, gutxi, nik uste e, kasetari guztiok e, somatu genuen olabaiteko desfase bat. E, universitateak, e, universitatean jasotzen genuena eta gero e, gure lanbidea egiteko orduan behar genitun, erabiltzen genitun e, tresne, tresnekin, ez? E, ez dakiko atzen naiz, e, e, klaseak ematen zizkiguten maketatzeko, nola maketatu inbarzan horri alde bat egunkari baten, garaiko, kasi-kasi, imprenta garaiko e, sisteman, e, sisteman bitartez, ez? Eta ja garai hartan sartzen zinean erredazio batean, ja beste motako imprenta sistemak martxan ziren, gainikan handikan handi gutxitara, e, e, hasi e, ziren erabiltzen ordenagailuak, berehala etorri zen diseinu ordenagailuan bitartez, ez oain bezala dana sartzen duzula orrialde berean maketazio ber, maketa berean, baina bai nahiko aurreratua zegola. Ordun, nik uste desfase bat zegoen unibertsitate eta erredazio artean. E, adibidez, nik unibertsitateko ikasketetan ez nun ikut ordenagailu bat, indikan funtzionatzen genuen dana paper eta boligrafoarekin. Bueno, bai, baziren ordenagailuak gela batean, eta behin eraman gituzten, esan zuten, handaude ordenagailuak. Agur. Agur. <laughs> Itxizuten atea. Bituzte politiak. daude. Oso politiak erosi berriak itxizuten atea, eta geroztik ez genuen ikusi ez. Urrengo kontaktu izan zen ja, <laughs> ordena gaioak eh, deskubritu genitunean eh, redakzioan ez. Zentzortan nik, nik uste dut, bazegola desfase, desfase handia ez. Ta pentsatu nahi dut, geroztik, bea, bueno, beste motako harremana la mm. universiadea, eta... Mm eta kasetaritza artean, ez? Eta azken eh, urteetan ere gainera aspaldidanik gonbidatu izan zara eh, Euskal Telebistara, tertuliana bezala, mm-hmm. e, eh, infosazpirratian ere hainbat bider e, zun mm-hmm. izan zaitugu tertuliana gisa, Euskadi irratian ere okerrez banago. E, zure ustez e, zergaitik deitua izan zara? Batzutan emakume bat behar delako edo, bueno, ongi bueno, lan Askotan esan diate hori, eske neskarik ez dago. Askotan esan diate. Bueno, ba, batzutan hartzen duzu, bueno, lasai, eta beste batzutan esaten zu, bueno, espero dut beste arrazoi batzuk baitu zuela, ez? Nik egia zen orain dela denbora esintasi nintzen, ja egin garaian esan ete, ni esin nintzen egin garaian bizkaian, baina handikan urte betea ditu ninduten hernanin, oza, eh, zentralean lan egiteko, eta bereala sartu nintzen nazioarteko e, sailean ez, eta nazioarteko zailiko buru izan, izan nintzen urte batzutan egin e, itxi arte azken, azken urteotan ez. Eta orduan ja, e, garai hartan ditu ninduten, han pentsatzen dute nazioarteko gaietan, baina ez dakita ditu, baina bueno, informazio pixka zeukaten gazetarik e, hainbeste e, zegolako Euskal Herrian ez da ere, Euskara zaitzen zuna eta bar, eta e, emakumea e, zala eta bueno, pues, perfil horrekin hasi nintzen e, irratitan. Eta gerostikan, pues, egila da, bai irratin, bai telebistan, bai beste idatzizko edabidetan, pues, deitu naute, eh, kolaborazioak egiteko, eta taula. Eta egia da, emakume gutxi dagola edabidetan, euskarazko edabidetan ere bai, <laughs> nabaritzen dala utxune hori, Eta, bueno, pues, eh, nola baite eh, utxune hori betetzea goazan bat emakume, eta pentsatu gero gerotak gehiago gaudela, eta emakumeak gero gerota normalago hartzen du plaza hori ere hartzia, ez? Aipatuzu e, eh, eginen sekzio buru izan zinela, nazioarteko sekzio buru, bai. eh, nola, nola hartu zenun, ez? Kazetari soil izatetik, ja ardura bat eukitzeko Bueno, estres, eh, <laughs> estres punto handiarekin eta pentsatze eta dinak ematen duen ausardiarekin ez? Zena eta azten zea informazio egiten toki mailan eh, eta handikan urte betea esatizute, bueno, pues hasiko zara golkoko er-, gerrari buruz idazten, ez? Eta, ba, hogeita irurtekin esatezu zergatik ez. Horein <laughs> agian, e, eh, dardarkaziko zinateke, baina gara hartan ba, ausardi hori, gogo hori, grina hori, talan egiteko gaitasun eta eta kemen hori, ez? Ordune beldurra, beldurra berarekin hartu nuen eh, ardura, baina, bueno, kontu da izan behar da, e, e, egin zala, errikazeta kazeta bat eta errikazeta batean egia da oso ez dakit ez dute esango erraz banatzen direla ardura baina erras tokatzen zaizkizu espero dituzun baino tamaino handiago duten ezama eh, hartzia kartzia edo ardura hartzia ez ordu horrela horrela hartu nuen eta egia da kazetari handi zingura dutan engon garai, hartan asko ikasi nun aipatzen nun bezala hasi nazioarteko gaietan eta bereala estan da inzune eh, golkoko lehenengo lehenengo gerra, gara jartan korresponsala baziren gaur egun, iaia dan egiten da bitartez, ba, jartan kasetaria juten ziren bertara, jaso bar zen itun kronikak, ez dakize hor dutan, e, bueno, zan kasi-kasi, eta orduko lana kontutan izanik ze ordutegi ezberdin tasuna baina baduzu zentzazioa bizi duzula pasarte historiko bat, ez, nahiz da Euskal Herritikan bizi bizi nuen eh, hori, ba bueno, eh, gerra horren jarraipena egin nuen Euskal Herritik, gerra maitustean aukera izan nuen e, irakera joteko eta ikusteko gerrak zer uzten duen ze sortzen ondamen sortzen duen herri batean eta sentzortan kazetari bezala eta pertsona bezala adierazgarria da, ez hori dana bizitzea, eh. Ibilizara ginen, engaran, kazeta.infon bai. eh, hainbat, bueno, lan ere muetan, Baina beti mm, ezkertiarrak diren eh, medioetan. Bai, bai, bai, beti disidentzian. <laughs> eta ez dakit berru eta saspi urtekin hasiko nahi zen, aldatzen. Bai, bai, bai, bai, hasi nintzen e, eginekin eta beti zate eta eh, egineko produktua nahi zela eta sentitzen ez, aldarrikatzen eta gaina bueno, urte, urte muga, itxizutenetik urte muga bain dela gutxi, E, bueno, ez dugu, nabarmendu dugu, ez dugu ospatu, nabarmendu dugu, orain dela gutxe eman digute eh, egineko langila hoiei eh, gipuzkoako urrezko domina eta emozio, bez, emozio berezi batekin e, bizi dugu merezimendu hori segurazki eh, garai oso gogorra bizi izan genitulako goratuen bar da eginen kasu eginen garaian gauza gogorrasko gertatu ziren osea tentatua gertatzen ziren mehatxuak e, e, egunero gertatzen ziren gatazka oso oso bizia ziren atentatu andan ziren garai hartan Euskal, Euskal Herrian e, Josu Muguruza lankida genola hil genun e, atentatuan e, bueno, dire bizipen asko dituzulan eta nola ez egin itxi zutenean, eh, zenbat langile hoi bistas galtzen dezu eta orain merezimenduko nolabaiteko domina hori eman digutenean, pues, jo, izan da emozio bat berriz erbait topatzeko kazeta hori joiek ez, eta bai, ni oso arro sentitzen naiz, eh eginen egindako ibilbideaz, uste dut ikasi nulasko, e, pertsona paregabea topatu ditut, e, dena emateko presiren kazetariak, oso pertsona eskuzabalak baita ere haien eskarmentu eta haien e, informazio guzia zuri pasatzeko eta zurekin konpartitzeko. Ta asko markatu ninduela uste dut eta geroztik bai egon naizen proiektuetan nik esango nuke herrikasetaritza mugitu naizela beti, ez? kenduta gero kolaborazio mm -hmm. medio publiko eta barrekoak ja beste estatus batean gokatzen direnak, ez? Bai. Ta, sari, bueno, sari aipatu zu gainera, bueno, kasualidadez ia lankide batek ere Eman dizu, ez? E, garitano infosazpinari baitzen eta ez dakit berezia goa bilakatu bai, zuen. Bai, pentsatzen dut, bai, pixka bat arraro iten zala, ez? Zaten dut, <laughs> bueno, historiak bueltasko ematen ditula eta, bueno, nork alan. zuen. Ora, nork esango zuen, ez? E, nork esango zion berali lehenengo eta behin, e, holako ardura bat hartu behar izana eta hartu du eta betetzen ari da, eta, bueno, opa, opa diote, pues, e, oain arte bezala segitzen bere lanien eta alden eta hobekin egiten gipuzkar guzien hobe beharrez. Eta bai, berezi xamar egiten da, ez? Baina, bueno, horreke bai nolabait eh, molde batzuk puskatzeko balio du, ez? Eh, nolabait eh, egila da, pues, e, hori, pues, unibertsitate bat izan genula egin, eta gauz asko ikasi e, genuen, uste du gaitasun asko, jende asko gaitasun berezik hartu zitula urte haietan, eta gaur egun beste hainbat proiektutan e, bueno, pues, gizartearen e, onurako bueno, pues, plantan ematen ari dire han bildutako esperientzia guzti horiek eta hori nikuzetela omenaldirik edo honena ez e, egin egunkari egin bizaiok eguna Mirari, ondo irutzen bai. mazaizu musikari, mm -hmm. adoz tabe? Bai, adoz. Zu, gaurtzuk agintzen Eta, <laughs> Estela denbora horrega da. Bai, eh, pasatzen zaigu, eh? konbidatu guztiak, ez, ez dugula jakiten abestiak noiz sartu. E, lehenengo abestia eskatuko dizugu, bueno, bi ekarri, ekartzeko eskatu genizun maite, eta ez dakit, bitatik zein entzungo dugun lehenengo. Bueno, kentzazpirena igual, eh? Zenbat min, dugu, zenbat min. min, bai. Bueno, bizigaren garaingatik, ez? Bueno, elkarrizketa hontan igual pixka bat ibilbidea jorratzen nahi geha, baina, bueno, nolabait elkarrizketa beti momentu konkretu batean egiten da. Tani uste eta azken e, asteotan, ikusten ari gara, bazen bat bi, min pilatuta daude Euskal Jendartean oraindik ere, eta ze zailtasuna ditugu irri bezala, bat, bueno, min oiek kudeatzeko eta aurrera begira, min gehiago sortuko ez duen egoera horren alde lan egiteko, denok behar dugun Euskusa gatik, ez? Ea ba, bentsungo dugu. Isilpean irriap begietan ilusio lañoetan itxututa uamilde giertzean Bestean, barnexuak, idotzen hau berriro Tazen bat negar, tazen bat min, tazen bat gau, goen bat zunun zauden Pentsatzeak xamindu da Gorrotos beten zen nau zenbat negar Tatzen bat Ara berazken zazpiren doinuak ziren hauek, aspaldikoak, eh? Abestia, aspaldikoak, eh? Abestia, baina <laughs> ederra, eh? oso ederra da, nik letra sinaz ederra dula, eta, mm. bueno. Mirari, bota galdera. Ipar Euskal Herriko aktualitate horoko berri ematen duen agerkari digitala izan da, zure azken lana kazetari gisa, edo bai. azken azkena ez guzte, baina kazeta.info, hain zuzen ere, ez dakit e, zuretzat goxoki bat izan den e, eh, kazeta.info? Bai, erabat, Neusete era bat, ez? Zen, bueno, e, eh, zuik aipatzen zuen bezala, eh, agian oso gaztetokatu tokatu zaite ardurak hartzea kasetaritzan, ez? Bai, eginen kasuan eta gero gara egunkarian bai zuzendaritzako kide izan nintzelako eta bapatean nire bizitzaren momentu konkretu batean etorri izan eh kazeta.info sortzeko aukera hori, nila ipa Euskal Herrian bizi nintzen, gero eta sustraituago eta sentitzen nintzen e, urruña eta lapurdin, eta aukera izan zen, kazetari bezala bizitzeko ipar Euskal Herrian, ez? Ja, nola bait, <laughs> hemengo bizilaguna nintzen, e, nire mutilaguna hemengoa dalako, nire seme hemen jaioa dalako, eta ni uste bizitzaren une goxo baten tokatu zitzaidan e, erantzutea proposamen horri, Eta goxoki bat izan zen. Goxoki txiki bat gainera, sortu inbartzalako, oso medio txikia zalako, ni etortzen nintzen medio konsolidatu batetik, ne badezu, ez? Mm, bueno, esan gara egunkaria, ez dakit nola, bueno, da egunkari sendo bat, ez? E, eta hau zen, bakarrikan internetez, euskaraz, lehena Ipar Euskal Herrian olako lana aiten zula, e, zeren, hemen finean euskaraz kasetaritza eta eta Ipar Euskal Herrin, kenduta Euskal Irratiek bazeukatela ja presentzi bat eh, webean, e, eh, bere zeguneokotasunan ez zegoen eskaintza hori, ez, eh, Ipar Euskal Herrian, eta hori sortzea tokatu zitzaidan, eta erroka handi bat bezala hartu nuen. Osa, media txiki bat zan, baliabideak oso murritza ziren, baina nik errokan, handi bat bezala hartu nuen. Horrek albidetu zizun ere, naiz eta zure kazetari izenak eta nazioarterekiko kuriositateak banta ba, hemenko egoeraz eh, jakitea, ez? E, eh, albidetu dizun, e, permititu zizun ere kazeta.info iparraldeko aktualitatea barru-barrutik ezagutzea? Bai, bai, eta berriz ere bueltatzea, nik ez da kaleko kazetaritzara, baina bai, zeren azken urtetan gehiago bulegoko lan egin behar ez? Nei informazioaren gestioa, informazioa emateko orduan ze irizpideak, iritzi zaian ibili nintzen, gero jasuzen taldean, Orduan zaude beste lan bat egiten, ez dela benetan kasetaritzako lehen mailako hortan, ez? Eta aukera izan nuen editore bezala berriz bueltatzeko informazioaren bila, ez? E, jartzeko berriz ere bain nire burua, ez? Eta e, placer bat izan da, oza, egon nahi zen e, urte hauetan, placer bat izan da berriz ere e, e, eskuratzea, eskuratzea lanbidearen... E, E, puntu hori ez, lanbidearen eh, emozio hori egunero junbar zarela zura agenda osatu, e, eh, prentxaurreko tara jun, e, deiak egin, bilatu gaiak, jorratu, bueno, izan, izan da placer bat, nik oso gustora egin du lana kazetan, e, kostatu zait, kazeta ustea, aitortu inbardet, <laughs> egila da, erresago errexago izitzaidan beste saltu batzuk ematea profesionalki, e, kazeta uztea baino, zeren oso lotura sentimentala egin dut medioarekin, hemengo kazetariekin, hemengo eragilekin eta barrez. Kazeta.info sortzearekin eta egindako landakin, e, ez dakit, ilusioa berriz, gaztetako berdina, emezortzi urtekin zenun? Bai, bueno, ni egia zan, zentzurtan e, eh, erres emozionatzen naiz, eh, senete. <laughs> erres emo, emozionatzeko gaitasuna neko garatua daukat. Orduan bai momentu batek, eh, bizipen batek emozionatzen hau berriro ere ez, baina kasetaritzari dagokionez, bai zuk esaten duzun bezala. Zen ber, eh, da, egunero zerbait e, berriaren gana jotzea. Gaina, Euskal Herriko kasetaritza, nik esango nuke, e, oso ikutua dagola e, agentzien eraginengatik. Hau da, nik lan egiten nun medioan, kasetaria ziren noski, baina gero bestain bat iturri, ez? Baina tokiko informazio egitea Ipar Euskal Herrian, da benetan eh, kalean egotea. informazioa bila jotea, osea hemen ez dago ez dakiz ze agentzi kontatzen dula zer esan du e, eh, alderde sozialistak baionango argo izan eman duen horreko baten edo kontatzen dizuna, ez? Bueno, hemen zuek badakizu zer den kasetaitza dela zer den kasetaitza egitea ipar Euskal Herrin. Ordun aukera hori e, zabaldu zan eta egia san izan da placer bat eta gaina tokatu zaizkitu urte batzuk oso paroak, esan eta telurralde elkargoan inguruko eztabaida guzia batera mugimendu da, euskararen inguruan. Ez dakit, eh, gero edabidetan ere bai, euskarazko edabidek eh, jauzi bat eman dute azken e, eh, irulau bosturte hauetan, nabarmena, nik uste esparru oso duin hartu dutela, bueno, tokatu zain momentu bat, nun plazerra izan da kazetari bezalaritzea, ez? Lehen, e, mirari galetu izu, ea fakultateko ikaspenak edo baliatzen hote zenituen ba, garai hartan idazterako orduan. Ehm, oraindik ere sinisten duzu kazetaritza objektiboan? Ez. ez, nik sinisten dut, e, ka, eh, eh, ez dakit nola esan, objektibidearen inguruko ez dabe hortan, gehi, ez da oso oso sentitzen. Nik e, sentitzen dut, e, ez dakit nola esan, e, igual ez da ondo lertuko, baina fede honeko kazetaritzan, e, ez da objetiboa den edo ez, inor da objetiboa, ojitu betasuna ez dakigu benetan, benetan zer den. Nik sinisten dut e, kazetaritza mota baten, nun zuk irakurleari, dontzuleari, ez diozu eskutatzen zein zaren, ze uste duzun, zein den zure medioa, zein den zure herria, zein den zure hizkuntza, zein den zure ingurua eta horren arabera eh, zure begiradarekin kontatzen dio zure realitatea, ez? Eta berak baitu elementu guztiak jakiteko zuk ematen diozun mezio mozu horri e, ze toki eman behar dion, ez? uste dut objektibotasun horren inguruan hemen izkutatu dire gauza asko, ez? Garai baten esaten ziguten guri eginen ibiltzen ginen, eske egin Euskara Bertzaleko eh, egunkaria da, bai, baina jendeak egin erosten duenean, badaki Euskara Bertzaleko ikuspundua jasoko duela, eta hortaz gain Euskal jendartean gertatzen diren beste hainbat gai buruz, nun Euskara Bertzalen e, eh, kutua ez da inundik inora ikusten, horri buruz ebai jasoko du informazioa. Eta ni beti erantzuten nuen, eta Diario Basko zer da, Diario Basko bere kabezera esaten baldin badu dala monarkikoa, dala, ez da zer dela, ez da, e, eh, du markatzen ere bai zein den berizpidea, ez du esaten ere norena den, noren alde egiten duen lan, e, zergatikan eh, medio bati esaten dio objetiboa dala, kontutan izanik e, bere kabezeran or, balore guzi horiek defendatzen dituna eta beste bati esaten diogo eskora duta dagola edo alderdi batekoa dana. Ni saiatzen naiz duintasun oso egitean nire lana, informazioa alden tanitza ematea eta eta ez iskutatzea e, nik defendatzen dudala jendarte eredu konkreto bat, ez, edo zerbait gauza konkretoa nahitu dela herriarekiko. Eta nik hori irakurlea ez dela zozoa, inoz ez da izan, entzule ez da zozoa, e, ikusle ez da zozoa, eta berak badaki eta baditu irizpidea jakiteko zuk ematen diozun informazioakin zer egin behar duen, eta behar badu beste informazio bota batzu jaso zurea kompletatzeko hori egiteko, ez? Nik horrela, horrela sentitzen dute kasetaritza, ez? Maite, aipatu dugu, e, irundarra zarela, baina esparitik bai. bizi zarela, bai. azken urtetan e, kaseta.infokin emengo informazioan berri ematen aitu zela. E, nongoa sentitzen da maite dira. Uff, zaila, eh? <laughs> Irune jaionez, baina eh, egia da... E, eh, Arnaldotegi behin, e, mitin batean esan nun zala denogaren anaparrak, edo ninez gipuzkoan jaso, e, jaiotako anaparra, ez? Eta nuke esan nion, kasuan ez zela egia, sentitzen nola, baina elgoi barkoa zala. Baina ni bai, zen, anaparra ditut, eta irunen egin induten, <laughs> osea, Nafarrako mugatik bost kilometrotara, orduan, ni bai, <laughs> naiz gipuzkoan jaiotako anaparra, ez? Orduan zentzortan, ere jatorria Nafarran kokatzen den, familia osa hor dago, eta lurralde horrekin badakat sekulako harreman sentimentala, eh? pentsatzen jokatzeko eran, sentitzeko eran, eh, reakzionatzeko eran, Naparra eh, xamar naizela uste dut. <laughs> Olan ikusten dut nire burua. Irunen sortua naiz eta irunen dago nire aurtzaroa. Irunen daude nire txikitako lagunak, irunen daude nire txikitako paisaia, baina mazazpi urtetik eh, atean nintzen irundik. Eta jo nintzen bizkaia bizitzea e, lau bat urte, gero donostin bizi nintzen pare bat urte, gero ja sortzi urte pasatxo urruñan, orduan... Euskal Herriko hitarra <laughs> sentitzen ez. Oin oso angotuan, eh, oso hemengotuan naiz esan eta sentitzen ez asko iparraldekoa zentz, momentu honetan, zentzurtan eh? bizitzan gatik, eh, familiaren gatik, lagunen gatik, eta identifikazio berezia dakat, baina beti ere eh, jatorrian hitz horiek dituala <laughs> kontutan izanik, ez? Eta itzi berrek, bueno, hemen egunerokoan hemen lan egiten du, eh, hemengo politikan berri gehiago gutxio badaka, Bion, mm. ni oi naizela, ez. Bai. Zuera, zu han ingurukoa. Gu, eh, ingurukoa, baina ez, alare... ez diogu deituko muga, baina, bueno, eh, baina eh, gu lortzen gara alkar. baina, alare, iparraldeko politika, iparra euskalerreko politika oso ez ezaguna egiten bai, dugu. Bai, bai. nik azken urtetan, pixka modan jarri dala iparralde. Ni sentzazioak jendeak asko galdetzen dula, oain gehiago tokatzaetela berriz ere bai e, mendikara ibiltzea eta egualden desente gotean, ikuste jendea zaletu dala iparraldearekin. Osa, eman direla hemen hainbat aldaketazken urteotan, eta jendea hasi dala galdetzen, eta hau zergatik, eta beste zergatik. Ni uste jendeak ebai, e, ikusi dula hemen Ipar Euskal Herrian posible izan direa hainbat oinarrizko konsenso pues ez dakit, hizkuntzaren inguruan, gizarte zerbitzuen defentsan, lurralde elkargoaren inguruan, sortu direla e, olako adostasun batzuk oso alderdiz e, ezberdinen artean, eta horrek antentzioa eta arreta piztu du Euskal Herrian. Eta gaur egon, nik esango nuke jendeak e, galdera pausatzen ditula, eta hau zergatik ez, eta bestea zergatik ez, eta ba, impresioa dakat modan, modan dagola zentzuanenean, e, Ipar Euskal Herria. Ba, bigarren e, abesti antzuna horretik, bai. maite sarrera txiki bezala, Bueno, ya da etzara momento hontan kazetari lanetan ari, ez baina yes, estentzia no. Orduan Maite biria zer da politikaria edo kazetaria? Ni beti izango naiz kazetaria, kazetaria nire bilbidea hor dago hogei urte gora egin dut kazetaritzan eguneokotasunean, ordu oso kazetari sentitzen naiz, baina bai, da, bai badakit e, e iragan e, otxaiaz gerostik ardura politiko bat dudala, eta kazetaritzako joerak eta bar nabarituko direla pues, agian komunikatzeko momentuan, agian harremanak egiteko momentuan, baina niko hain ardura politiko batzu ditut eta ezin dute izkutatu hori ezta ere, ezin dut makillatu nire burua kazetariz edo mozorrotu kazetariz e, nola bait beste sarrera bat izateko harremanetan edo e, edo politika egiteko eran, ez momentu honetan ardura politiko bat zoituk eta hoiek asumintzen ditut goitik bera. Frentxa txartela karteran duzu. Oraindik bai. <laughs> Eske ez da bakizu. <laughs> Oraindik ez dago gortua. <laughs> eh Frantziko karta dakat eh karte jurnalist ordun eh oain bukatuko zait eta oraindik eh oraindik eh andago, andago. Ba, baina ez dut ateratzen. bueno, ba, bada hortxe. E, Gutxinez privilegio lortzeko eta bai. barreko ez dute erabili. Ez kontrol batean do bestean ondo etorriko zaitan, baina... Ba, ez pare. Ba, bada hor dago. Ba, bigarrena bestia maite zesatek eh... Bai, bai, taldearen bai. zu. Hau berriago, ez? Bai, hau bai, beti bai. zutik. Beti zutik. E, kasu enten e, eh, aukeratzeko, <laughs> eh, zaten laguntza eskatu dio, nire sortze urteko gomeai. <laughs> Susmatu dugu, eh? Zer, ze abestita, ze, ama, sezatek, sezatek. Zeo ze, zeo sezatek. Zuke, edo zen abesti da ona, esan dit. Eta zer, ba, hau ondo dago, ondo dago, eta bai. segitu dut. Ba, ea, zure semeak, <laughs> arrazoi duen edo. dugu ez gara makurtu eta ez dugu intentziorik Borreroaren aurpegi ez jabetu bai gara Baika mehatxu, hamaika antzun beti zutik Bizitzaren alde honako zatzen ditugu Ez gara geratu eta ez dugu intentziorik Gure ametxe eta ideia porrokatu goditugu Amaik beti zote Esna zuen bila datoz mugitu adi Esna de, geurea dugu garaipeta Esna zuen bila datoz mugitu adi prestabe de, geurea dugu dutelakoan Zutitut euskeraz, mintzatuko naiz nero itzainaren aurrean Bete zute jabe Honek motivazio ematen du, ez? Hori da. Ba, nik uste ondo aukeratu da gola, ez? Bai, bai, oso ongi. <laughs> ba, nik uste behar dugula, ez? Dano behar dugula olako bultzada txiki bat, ez? Net, e, igual garai pixkat grisak bizigea, ez erresanik ez, e, e, krisi hori hor gainean dugu, e, azken berriak edo fagortaldeari buruzkoak eta barrekoak lehen plegoa dela eta ba, ba, bueno, ba, grisa mar dire, dobeltza mar dire, eta baditugu sentsazio batzukai, bos, nahiko kontra jarrik, eta nik uste dute, Piskat, e, eh, konfidentza berrezkoatu behar dula gure buruaren gan, ez? Eh, milak zer horiko gara, baina milak kaldi xutik, ez? Eta nik uste, eh, abestik ondo, ondo izlatzen dula hori, ez? Izango ditugula salantzak, izango ditugula beldurrak, baina, bueno, nik uste importantea dala motivazio hori izatea, eta momentu bakoitzari gauza honen ateratzea, irakaspenak ateratzea, eta jakitea aurrera egingo dugula, dano kolektiboki indarra dugulako, ez? Momentu politiko historikoan bizi gala esan genezake maite momentu hontan eta zuk aipatu dugu aurretikan abestian aurretik sortuko nazioarteko atalean itentzula lana ezin bai. ezingo litzake bestela baina arte aipatu dugunekin beintzat bai. eta ez dakit eh, politikar lortan eroso sentitzen zean Bai, ez da, ez da nire mundu zenet et nola beti engaiamentu politikoa beti danik sentitu dut, edo beti nire, nire ideiak izan ditut ez ditut izkutatu, eta nola beteko batzuk hartu ditu nire bizitzan zehar, baina egia da, bueno, besta lor batean nengoen kokatua, e, profesional mailan eta bar, eta, eta oain tokatzen zaitela, pos, goitik bera bustitzea ekintza politikoaz, ez? Eh, nik uste, te, eh, momentu, zuk esatezu bezala, historikoa dala edo erabaki horra dala, badakit askotan esaten dugula hori, bidigurutze batean gaudela, ez irzat eh, egiteko momentu batean gaudela, baina egila da, egoera berezi bat, e, nire belaunaldiak nire berrogeta zazpi urtekin ez dut inoiz hau bezalako momentu bat e, e, bizi, esan edet nun e, bueno, pues jardura, jarduera armatu alde batera geratu da, esan e, jaio nintzen, esatetan jaio nintzen eta E, irurogeta zeian, e, handikan, bueno, gutxira eta erakundea hor zegoen, gatazka erabat piztuta zegoen, geroztikan, e, amarkada, zamarkada, e, horre egon dire ez, etaren violentzia, egonda estatuen e, violentzia, eta bizigara olako, olako giro nasi batean, ez, e, borroka eta bortizkerien e, giro hortan, ez, oain, e, bueno, oain dela bi urte e, hori amaitu zan, ez, beste aro bat e, zabaldu zan gure herrian, historikoa da, pertsona eskoren guretzako bibintzen igual hori ez dugulako bizi, ez? Gure bizitza osoan eh, beste kontestu batean murgildu garelako. Eta hortaz gain benetan, e, bakea eta normalizazioa lortzeko eh, aukera benetan historikoa zabaldu alako, ez? Ezu, maite, ta, nola izan zen, zu urruñan zeuden den lanean, ordenagaiua entzinean, eta bai. nola, <laughs> nola tortzen zaizkizu olako hau bai dela marroia. Bai, hoxe itza lehapurtu ba, eta gaina, eh, ez nuen, ez nuen espero, bueno, izan dire azken e, eh, bir urtetan, nik esango nuke, ba, ezkera bertzalean, eh, mugimendu asko egon dala, ilegalizazio garai batetik atera dala, esango nuke egun batetik bestera, e, bapatean zabalduko, zabaldu dira aukerak, bai, erakundetan, e, e, bueno, parte hartzeko, erakundetan e, ardurak hartzeko, berriz ere bai lortu da, alderdi politikoa legalizatzea, hori guzia, eta kasik ezerretik berriz ere bai martxan jarri Zaldibartzan eta ordun etorri zen aukera ez ni bezalako beste askori lehen zuen zen Martin Garitano, eh fuf, nik amaika e, etortzen zaizki burua momentu hontan pertsona batzuk ni bezala zeurezki inoiz ez dutela pentsatu hartuko zutela emango zutela urrats hori Eta, eta eman dute urratxo hori pentsatuta e, benetan esaten dugunean unei e, politiko historikoa dela aukeraz beterik e, eh, dagola pues, seguraski deno itokatzen zaigula momentu honetan zerbait ematea agian espero ez genuena ematea eta, eta bultzada bat ematea prozesu horri ez e, bueno, tokatu zaite niri ez nuen espero aukera hori zabaltzea eta zabaldu denean aukera, bueno, pues, beldurrakin eta ardura handiarekin, baina urratxe eman dut, ez? Ze garrantzi du zure ustez Euskal Herriak nazioartea lantzia? E, bueno, nik uste importantea dala, ez? Euskal Herria oso herri txikia dela, guretzako munduko handiena da. <laughs> gure hizkuntza bezala, gure kultura bezala, gure, bueno, kiroltaldeak zer esanik ez, <laughs> baino oso txikia gea, eta mundua oso handia da, eta interkonexioan gaude mundu, mundu horrekin, ez? Eta gero, eta gehiago, harreman hori garatu, garatu behar ditugu, ez? Eta gu bizi dugun e, askapen prozesuari begira eta eta gatazka konpontzeko prozesuari begira, e, nazioarteko eremuan e, ondo kokatu e, egotea oso importantea da, ez? Lehenengo momentutikean konturatu gara, e, nazioartean lagunak izatea zure prozesuari babesa emateko importantea zala, ez? Baina seguraski ez genuen e, pentsatu, e, hainbeste garrantzi hartuko zuenik. Agian, inozugu, pentsatu genulako orain dela bi urte, e, aieteko deklarazio eman zenen, aukerak zabaltzen zirela parez pare, e, estatuek aukera horri erantzuteko, eta eh, konponbide prozesuan murgiltzeko. Tamalez, bi urte horietan estatuak e, e, sokieto geratu dire, ez dire, ez dire mugitu, esaiatu eh, dire deslegitimatzen euskal jendartak babesten duen eh, konponbide prozesu hori eta orduan konturatu gara eh, nazioarteko babes horrek sekulako garrantzia hartzen dula. Lehenengo eta behin konfidantza emateko jendarteari, euskal jendarteari momentu batzutan agian ez, bon, sesateke abeste hortan ez, pixka bat boltatuz, momentu batzutan, igual zalantzak, beldurrak on sortzen direla, ekezkak, ea emandako urratxa ondo emanda dago, ea e, ezkera bertzelak estrategiako iti beraldatu dunean, asmatu dunala ez? E, olako sostengoak etortzen direnan, jendarteari konfidantza bat ematen diote. Hau da, nazioartean murgitzen diren oiek gatazka konponbidetan ituak dire, oiek esaten dute gure prozesua ondo kokatua dagola, aukera daudela, irten da daudela, ez? Eta horre konfidantza emate jo. E, hortaz gain horrek des, e, babes horrek deslegitimatzen du baitare e, jarrera imobilistenak hau da, e, estatui begira beteko desgastea sortzen sortzen du, ez? Zeren e, agertzen du beraien jarrera denbora politiko kanpo geratu dala eta nazioarteak ez duela ulertzen e, e, estatu hoiek mantentza dituzten jarrerak, ez? Eta sentzu hortan ikustet importantea dela nazioartean egiten dugun lana eta nazioartean bakearen bila laguntzen ari diren hoiekin lan egiteak e, importantzean diadaka, ez? Bakarrik lan egiten duzu edo taldean, maite? Os, bueno, taldean, taldean. Bai, bai, bai, bai, bai. Nik izango nuke e, bueno, pues azken urteotan demostratu dala, ez importantea dala eh lantalde bat eh e, osatzea olako lana egiteko, eta guain bueno, sortu sortu denetik, posaiatu gara lantalde horri sendotasun bate eh, ematea, badire pertsonak eskarmentu handikoak, nazioartean mugitzeko, kanpoko erakundetan mugitzeko, e, goi mailako agintariekin harreman e, oso sakonak mantentzeko, eta hortan, hortan mugitzen gara. Bai, lantaldearen lana oso oso importantea da ez. Eta sortuk barrura begira lortze aldu feministizatea. Bueno, gure estatutan horrela alderrikatzen du gure eta Ta nikuz utzetu ja lehenengo urratxe bat esan eh e, eh, alderrikatzen dugu eh, gure, eh, gure proiektua e, nolabait independentzia dala, sozialismoa dala eta eta Euskal Herria euskaldun ta feminista nahi degula, ez? Nikuz hori importantea dala, ez? Nikuz utzetu emazteak historikoki oso paper aktibo izan dola ezkera bertzalean. Agian ez du hartu behar zuen plaza. Hau da, e, kanpora begira ez da inbeste, hainbeste proiektatu ez, baina emazteek eh, sekulako ekarpena egin diote ezkera bertzalei, egindako egin dako langabe zinda ulertu eh, ezkera bertzalea, eta nik uste dute gero eta gehiago feminismoaren baloreak ere bai, zipristetzen dutela gure jarduera osoa ez. Eh, jakinik ere, han ere gizarte hontan kokatzen garela, gizarte hontan daudela dauden moldeak, eta horri aurre egin bar diogula, ez? Baina Bai, nik uste dut eh, alegintzen garela, alegintzen garela gerota feminista goizatia. <laughs> Naziore ikuntza beti izan da ezkera bertzalearen ataloat, eh, atal ez da, eh? suposatzen da borroka bat dagoela etorkizunean herri bat izateko. E, aipatu duzu, horrengo or, estatututan agertzen da sortu feminista da. Ni importantea dela aldarrikatzea, agian batzuentzako izango dire bakarrikan hitzak ez? Eta segura eskitzekin zoilek ez du gaurrera egiten, hori argi dago, baina niretzako e, eh, nola baite eh, ardura, ardura handiak e, hartzeko pres dagoen alderdi batek bere burua aurrela aldarrikatzea, aurrera pasu, ba, bat aurrera pasu badat, behartzen dulako beste alderditan ebai mugimendu batzuk egin e, martxan jartzea horren inguruan, ez? Orduan zentzu hortan jartzea lehenengo lerroan feminismoaren aldarrikapena ez da utxala, osea, nitzako importantea da. E, horrek eskatzen du gero e, indar bat egitea hori lortzeko. Eskatzen du, nik uste, bai alderdin barrura eta egitura guzitan, prisma feminista hori garatzeko tresnak eta programak eta irizpideak martxan jartzea, ez? Eta gu etxe barruan horrela e, eh, olako lan egiten ari gara eta bueno, espero dugu ez aurrera begira ere bai e, garatzea proiektu hori ez. Nik garrantzi handia ematen diot. Nik uste dut edo e, guk ezin dugula soilik aldarrikatugu nahi dugula Euskal Estatu bat. Guk aldarrikatu bar dugu zemotako estatua nahi dugun. Nahi dugu estatu nu justizia soziala gongo dan, nahi dugu estatu euskalduna, nahi dugu estatu bat nun berdintasun harremanak garatuko diren, eta bar eta barre. Nik uste dut importantea da, ez, ba, ez ematea bakarrikan eh, forma baizik eta mamiari ere bai eh, kasu egitea, ez? Eta momentu hontan nun gaina nik esango nuke politikaren ingurua pues badago desprestigio bat eta ematen du ezkerra ta eskuina gauza berak esaten dituztela eta bost duroko esaldekin denok eh, ateratzen gara plazara eta ez dakizu sozialista batek itzen duen da MPko batek, momentu konkretu bat, batzutan, erabiltzen dituzte izkera mota berdina eta hitzekasi berdinak gauzak argi izatea, eskertzekoa dala, ez? Nik uste dute momentu enten aldarrikatua, behar da, feminismoarena, nik uste dute emakume asko sentitzen dugula, e, atzera jotzeko joera batzu daudela aktibatua gizarte e, hontan, hau da, berdintasunaren inguruan ez direla lortu e, markatutako helburuak, ez, e, ez etxeko alorrean, ez kanpoko alorrean, hor daude soldaten inguruan dauden ezberdintasunak, hor dago abortoren inguruan etengabeko eztabaida e, emakumen eskubideak murrizteko, e, eraso sexisten aurrean e, eguneoko eskandalu baten aurrean e, kokatzen gara, nun emakumea, akatzen dituzte emakumeak izateagatik edo emakume bezala erabakiak eh, hartzen dituztelako. Eta nik usteet, egoera hortan, inoiz, baina ozenago hau behar dugula, feminismoaren bigentzia hori, ez? Segurazki berritu inbar dugu diskurtsoa, segurazki jakin beharko dugu feminismoaren alde, agian hitz berritu e, aritzea, baina uste dut premiazkoa da, Nik eskandalo bezala, E, bizitzen dut momentu hontan kolokan jartzen diren hainbat lorpen, hainbat eskubide, eta barrez, uste dute inoz baino gehiago eh, feminista txat aldarrikatu behar dugula gure, gure burua, ez? Eta zoritxerreko bidasoaldeko muga horretan Iparre Euskal Herrian eta Ego Euskal Herrian ze goeratan dago e, eh, feminismoa Iparraldean, Iparre Euskal Herrian? Ipar Euskal Herrian esango nuke, e, lehenengo eta e, frantxez tradizio politikotik Eh, datorrela feminismo mota bat, iru eta sortziko mugimenduan sustraitua, e, oso teorizazio maila handia izan duna, e, bai filosofoen aldetik, pedagogoen aldetik, eta barrekoak nolabait ekarpen filosofiko teoriko e, oso altukoa, altukoa izan dela, baina nik esango nuke e, e, Euskal Herrian ere bai e, emakumen inguruan, e, borrokatzeko eremu asko daudela. Hau da, ematen du e, eta askotan eh, hegoaldetik ikusita e, denok ikusten dute nolabaiteko aurreapen maila oso altua dagola Ipar Euskal Herrian, emaztearen berdintasuna eta barrekoa oso garatua dagola, eta zukasten zara begiratzen, sedatuak dauden e, profesional mailan eta bar, soldaten ezberdintasuna, berdintasuna, eta eta eh, emakumeen presentzia politika gintzan, edabidetan, eh, eta barrekoak eta konturatzen zea gauza bada eskubideak idatzita egotea eta legetan egotea eta hori importantea dela eta beste kontua da gizarte mailan horren horren garapena, ez? Eta nik eh, uste dut e, han blokeo batzuk e, sumatzen direla ipa Euskal Herriko gizartean horren inguran eta bida, gure bidazoaldeko e, eskualdean pues se kontatuko deu, ez? e, bizitzen dugunean irungo eta ondarribiko alarden egoera, ze kontatuko dugu ondarriban et, eh, ondarriban eta ez dut izkutatuko min egiten diadalako EH, eh e, e, Bildu taldearen baitan sorturiko gatazka eta emandako e, emandako dimisioak eta barrez, e, nik uste oso larria dela gertatzen ari dana, ez dugula lortu horri erantzun bat ematea, e, borroka eredu bat e, bilakatu bilatu dugu eta eta borroka hori aurrea doa, baina ikuste dela momentua ja borroka hori irabazteko, zen, e, eta hori izan bar dala helburu, nik ezin dugula no, ez, ez nola san ezin du e, jarraitu gauden egoeran. Nik uste e, ezin garela konformatu irunen istilu gutxiago daudelako alardean. Ezin gara konformatu, bi, bi alarden eredu horrekin, eta ondarribin bizitzen den oaindikan e, eh, bortizkere mailarekin ezin gara, konformatu, nik uste torri eman bartzaiola erantzun bat, eta erakundetatik etorri behar dire erantzun zorrotzak eta argiak horri bide bat emateko, konponbideen alde bultzada bat emateko, ez? Oin dator interrogatorioa. Hau ja, zapa, zapa. Itauketa, pum, pum, pum. Oin <laughs> artekoa da, etzen, etzen. Ozer, ozer, zen, ez? On, bero, hori berotzeko zen. <laughs> da. Bale, bale, tira ba. Bueno, lehenengo e, galdera hauek eh, gainontzekuek erantzundako berdinak dira. Eh, hitz itz batean, esaldi batean, alik eta laburren erantzun beharrekoak. Gustura, egon altzera. Erki. Maite, zuri ze koloretako amapola gustatzen zaizkizu. Niri gorrila. Zer da zuretzako berdintasuna? Duintasuna. Eta espilo aurrean jartzen zarenean, ze ikusten duzu? Zutik dagoen emakume bat. <laughs> Handitzen zarenean, zer erredo zein izan nahi zenuke? Uf, ze zaila. Niz, nahi nuke izan, berritarri euskaldu bat, eh, estatu independiente batean. Eta referentearek izan alduzu? Bizitzan? Bai. Asko. Bat hon bat? Beldurre ematen dit. <laughs> Erreferenteak ematea. Ba, ez, nituzke emango gaina izen handiak. Mhm. Nire inguruan izandako lankide guziak. Beitu bat emango dut, kartzelan dago lako, eta teresatora ditzen da. Egineko zuzendari orde izan zen. Eta mendikan aste batzutara libraterako da, sei urteko kartzelaldi da bat injustua pairatu ondoren. Orduan, bere izena emango eta eh, horreatikan. Martxoak sortzi, azaroak hogeita bost, ekainak hogeita sortzi. Zer dira, eguteiko egun soilak? Bai, ondo, e, e erronkei buruz eta ditugun arazolatzei buruz e, egiteko parada eskaintzen diguten datak, eta baliatu behar ditugu horretarako, eta uste dut komunikazioa gizartean bizi gea, eta ondo dago data horiek, baina bueno, egun ero borrokatu behar dugu elburo jengatik ez. Lan egun amaitzen duzunean maite, etxeko giltzak eskuan hartu, atea zabaldu eta zer pentsatzen duzu? Bueno, pues, eh, pentsatzen dut eh, jasoko dudan eh, bezarkadetan, <laughs> etxera iristen izenean Normalki bezarkada jasotzen ditu dara indik, eh? Bai. <laughs> <laughs> Tarteka arreita berandu iristegatik, baina normalki bezarkada batekin hartzen naute hori indik. Eta hemendik ateratzen zaren zertan hasiko zara pentsatzen? E, irrati saio Bai. Ateako nez eta jungo nez itxasoa begiratzea zen, beti itxasore begiran egonita eta ni lehen galdetu jazen ongoan izan ni begiratu behar diote badia ederrorri eta horrek sekulako bakea ekartzaite. Eta amarretik zenbateko puntuazio emango zenioke emankizunari? Emankizun hori? Bueno, eso es, eso es, eh, esatek, ez oso oso motivatua eta zea eta bai. optimista zala, batia, behatzi bat emango bai, dugu, ez? Mi esker, mi esker. Guain bajuna da, eh, aitzi ber. Hau <laughs> guain ah, arte beti eh, jaso dituzuen. Bai, bai. Hori pelote hutsa da, eh. <laughs> Pentsatu izan dugu, eh. Bai. Hori pelote hutsa bai. da. Eskerrik asko maite. Eh, egile esateatik. Eh. Zuek bai pixkat hobeto inbarzu gutxi baino pixkat bai. bai. Ja, akomodatu. Motivazioa mantentzeko. Oi da. Tutxo hori falta. Bueno, eta hurrengo gonbidatua iz, ze galdera. Eta badakitzen zein den gonbidatua? Guk bai. bai gero esango dizugu. Baina pistaren bat, umiak izate dute bezala, pistatxoen bat. Emakumea izango da. Emakumea. emakumea izango da, <laughs> emakumea izango da. Bueno. Ei, ai, ai, ai, ai, ai. Pues galdetuko nioke emakume bezala, zein bere buruari zein den markatzen dion erronka nagusia Ba, uste dut hortarako pertsona paregabea etorriko zegoela bi barru ezagut ezagutzen duzu maite, ondarri bitarra da taipatutako aipatutako saltza guzti horretan e, ibilia izan da Jaizkibel konpainian Eli Olaskoaga, sexologa etorriko baita, mhm. Ados. Zagutzen duzu? Ez, ez <laughs> eta aitorten bar dut, eh, alde zaurretik ez egola ez galdera, ez nekiela zein zetorren, baina uste dut aproposa dela. <laughs> ba, ba eh, maite, mi esker eh, etortza. Bai. Mila esker, zui, plazerra, eta nezen arte. Ongi, pasegu, kasi dugu. Hau zondo, nekibai zuekin. <laughs> Eh, nik azken galdera bat, di minutu ditugu. Bai. Ez minutu bakarra. Bai. Beraz azkarra erantzuteko hau ere. E, itzuliko zara kasetaritzara edo helduko diozu politikari? Bai, bueno, ez dakit, eh? nik uste politaikan egon bardala. Ez da bizi behar politika ere muertan, ni momentotan politikan nago. Eta sentituko, sentitzen duan, enean zerbait emateko dudala, han egongo naiz, baina ez dute nire burua ikusten betirako politikan, baina ezin dute, ezin dute zaire esan eh, zenbat debora egongo naiz. momentuz, la urteko epea da kongresoak emandako konfidantza, eta ni hortara mugatzen naiz. Osando, ba, mi esker berriz. Mi esker zuen. Mi